عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني صلي لك متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي تلك يبو يبو جيا لكرالي دجنجنا كنت بتك الله سبحانه وتعالى مدوكة تركي muna بودي maka muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda kuma Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talibai. da alayansa masu daraja masu girma da sahabbansa yardaddun Allah da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako aturahum matu wa ma yadrun bil afghani aturahum ماتوا وما يدرون بالأفغان جماعة الأمم المسلمين ما صور على ما أن شيء نكون تاريخي السلام عليكم ورحمة الله إما أمن تابا a makon da ya gabata mun wato yi bayani a gurguje kuma a takaice mun suranta yadda gwamnati take musamman ta umawiya cikin nasarori da matsaloli da shugabanni da shekarun da suka kwashe casa'in da wata tara da kuma dalilin rugujewa wannan gwamnati saboda raunin da ta fara kuma ta shekara ɗari kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan shekara ɗari Allah zai tura wanda zai jaddada mutane addini to wataƙila wannan da ya tabbata a kanta har ta kai ga rushewa bayan fada da ta yi burin ƙasa ta ya haɓaka da kuma mun faɗi matsaloli na cikin gida da na waje da nasarori na cikin gida da na waje wanda ba yadda za ka yi ka rasa abin kirki ga mutane ko kuma ka rasa abin sharri gare su sai dai akan yi hukunci ne ga abin da ya fi yawa domin ce banin abbas su ne suka ci gaba da kira har ta kai ga kifar da wannan gwamnati a shekara ta ɗari da talatin da bayan hijira bayan ita waccan gwamnati ta kwashe shekara casa'in da ɗaya gwamnatin banin abbas ta kafu bayan faduwar gwamnatin umawiya a hannunsa kuma su suka kira aka yi gwamnatin umawiya bore su zuriyan wato abbas dan abdulmutallib daga cikin amomin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma fi kusa da shi da ya bari a duniya wannan yasa aka raɗawa gwamnatin suna gwamnatin abbasiya shi abbas radiyallahu anhu amin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama an haife shi bayan haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama shekara uku ya rasu a lokacin khalifancin sayyidina Usman yana dan shekara 88 ya ba zuriya mai yawa daga ciki akwai Abdullahi bin Abbas wanda shine kakan shugabannin gwamnatin Abbasiya shi Abdullahi bin Abbas an haife shi kafin hijira da shekara biyu sannan kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah bai wuce shekara 12 ba wato a duniya kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a Allah fahimtar da shi fassara alkur'ani ya kuma ba shi hikima Abdullahi bin Abbas ya taso da ilimi da zaka'i da fasaha da kaifin kwakwalwa da kwarewa wajen fassara alkur'ani har ya zama aya a ciki tun yana yaronsa sayyidina Umar yake shigar da shi cikin dattijan sahabbai kuma yake yi masa tambaya to daga tsatsansa ne waɗannan kalifofi suka fito kuma ya rasu shi a shekara ta sittin da takwas bayan hijira daga nan sai Aliyu bin Abdullahi bin Abbas wato ɗansa kenan an haife shi a daren da aka kashe Sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu arbahu shekara ta 40 bayan hijira shine kusan wato jinshiki na kafuwar wancan gwamnati ta Umayya ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha ɗaya, yana da 'ya'ya biyu maza mata goma sha ɗaya wato yana da ɗaya talatin da uku shi wancan aliyu ɗan abdullahi ɗan abbas sai wato ɗansa muhammad bin ali bin abdullahi bin abbas bin abdulmutallib bin hashim wanda shine ya buɗe ƙofar kira domin kifar da gwamnatin umawiya bayan rasuwarsa sai ɗansa ibrahim Al-Imam ya ci gaba da kamfen ɗin assasa daular banin abbas har zuwa lokacin da labari ya je wa marwan wato shi shugaba na ƙarshe kenan na gwamnatin umawiya game da wannan yunkuri yasa aka kama ibrahim bin ali bin muhammad bin abdullahi bin abbas aka garkame shi a kurkuku har ya rasu a ciki bayan rasuwarsa sai ɗansa abul abbas al-kurasani wanda aka fi sani da as-saffah ya ci gaba da yin wannan kamfen na neman goyon baya domin kifar da wannan gwamnati da ta jimshi kowa a wannan lokaci kuma kowa ya gaji da ita wato gwamnatin umawiya a ƙarshe ƙarshenta wannan kamfen ana yin sa a ɓoye a sirrance suna ta aika mutane zuwa manyan birane domin jawo ra'ayin mutane zuwa gare su da watsi da gwamnati mai ci ta wato ainihin umawiya to haka dai abin ya ta tafiya ƙarƙashin wannan kira ne suka yi nasara har ta kai ga yin wato ƙaurarsu zuwa kufa don cewa kufa dama ta saba da irin wannan rikicin da ɗauki ba daɗi da shugabanni domin daga nan aka fara wato yunkurin yin bore wanda ya kai ga kashe sayyidina wato Usman kuma ɗaya daga cikin mutanen kufan nan bayan su wasu sun koma khawari su suka fito suka yaƙi suka kashe sayyidina Ali sannan kuma a nan kufa ɗin ne dai aka tada bore wanda muka bayani a baya wanda ya kai ga kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sayyidina husaini wato wannan gari matattara ce ta komai ya musliman ahwa wa la yahwani qalbika mutasailan an ikhwati al-iman afwan akhi bayan sun shiga kufa sun yi kamar kwana 40 a boye suna kira zuwa ga goyen baya har ya zuwa ranar juma'a 13 ga watan wato ainihin rabiul awwal shekara ta ɗari da talatin da biyu inda ya gabatar da wata huɗuba shi wato asafa gagarumar huɗuba a ciki ya kirawo mutanen kufa zuwa ga yunkurin kifar da wannan gwamnati kuma idan sun taimaka aka samu nasara da su za a yi daga nan komai yakan kama har suka sami soja dubu biyu aka shirya tutar banu umayya mai launin fari aka kafa tasu mai launin baki daga nan yaƙi kuma ya ɓarke tsakanin wato banu abbas masu son kafa sabuwar gwamnati da banu umayya masu tsohuwar gwamnatin da an gaji da ita saboda ta daɗe shekara casa'in da ainihin ɗaya da wata tara har zuwa ranar ishirin da bakwai ga watan zulhijja shekara ta ɗari da talatin da biyu inda aka kashe ƙarshen kalifofin banu umayya bayan ɗauki ba daɗi mai tsanani daga nan aka bi ragowar gwamnatinsa wasu suka yi saranda suka bi aka kyale su wasu aka kashe su wasu aka ba su amana da yarjejeniya sannan aka warware yarjejeniyar da ƙarshe su ma aka kashe su abul abbas shine kusan wanda ya assasa wannan daula an haife shi a shekara ta ɗari da hudu an kuma yi masa mubaya a matsayin khalifa ranar alhamis sha uku ga watan rabiul awwal shekara ta ɗari da talatin da biyu ya yi shekara hudu da wata tara ya rasu a watan wato zulhijja shekara ta ainihin wato 136 ne yana ɗan shekara 32 wato duk wannan rikici da aka kai shekarun sa ma ba su nisa ba bayan Abu ah, Ja'far al-Mansur bayan sa sai yazo shi Abu Ja'far al-Mansur ya yi shekara 22 ya rasu a watan Zulhijja shekara ta 158 yana da shekara 62 bayan sa sai al-Mahdi bin Mansur wanda shi kuma ya yi shekara 10 ya rasu a watan al-Muharram shekara ta 169 shekarunsa arba'in da uku a duniya lokacin sai kuma alhaji wato ibn al-mahdi shi ya shekara ɗaya da wata uku ya rasu a watan rabiul awwal shekara ta ɗari da saba'in yana ɗan shekara talatin da hudu sai kuma ar-rashid wato ibn al-mahdi shi kuma ya zo bayansa shi ma wato irin tsarin da banu umayya suka yi ake ga kuskure ne na wato ba da mulki ga ɗa ko sanya shi gado sai shi su ma banin abbas sun zo sun maimaita irin wannan to shi ma rashid ibn al-mahdi shi ko mahdi ibn al-hadi hadi ibn al-mansur haka suka ta yin tsarin su ma to shi rashid bin mahdi ya shekara 23 da wata shida ya rasu a watan jumadal akhir shekara ta 193 yana da shekara 44 sai al-amin ibn al-rashid shi kuma ya shekara 4 da wata shida ya rasu a watan safar shekara ta 137 yana da shekara 28 sannan sai al mamun ibn rashid shi kuma ya shekara 20 da wata daya ko da wata biyar ya rasu a watan rajab shekara ta 218 yana da shekara 42 bayansa kuma sai al-mu'tasim bi ibn rashid shi kuma ya shekara 8 da wata 8 ya rasu a watan Rabiul Awwal shekara ta 227 yana da shekara 48 sai Al-Wasiq bin Mu'tasim shi ya shekara 5 da wata tara ya rasu a watan Zulhijja shekara ta 232 yana da shekara 36 bayan su sai Al-Mutawakkil ibn Mu'tasim wato dan sa kenan ya gaje shi shi kuma ya shekara 4 da wata goma ya rasu a watan Shawwal shekara ta 247 yana da shekara 40 bayan sai al-muntasir ibn al-mutawakkil shi kuma yayi wata shida ne ya rasu a watan Rabiul Awwal shekara ta 248 yana da shekara 40 daga nan sai rauni ya samu daular ta fashe gida biyu bayan daga gida biyun kuma ta fashe gida gida da yawa daga nan aka samu kananan dauloli wanda a can baya lokacin da muka yi maganar gwamnatin Umayya akwai abu da ya faru a daidai karshen gwamnatin shine bayan ruguje wannan gwamnati a shekara ta 32 bayan ta kwashe shekara 91 da wata tara tana mulki cikin waɗanda suka yi nasara ba a kashe su ba bayan an yi juyin mulki akwai Abdulrahman al-Dakhil wanda ake mallakabe da Sakar Quraysh shi ya samu damar gudu wanda gudun nasa kuma ba a samu an kashe shi ba cikin waɗanda aka kashe cikin ƙarshen daular Banu Umayya har ta kai shi ga ƙasar Andalus a Spain kenan yanzu wanda ya je kafa sabuwar gwamnati daga nan ne a tarihin musulunci aka fara samun shugabanni guda biyu tara wani ai ma tambaya daga yaushe ne aka fara samun daula biyu ko shugaba biyu a musulunci ko kowace ƙasa da tsarin shugabanta sai mu ce daga kan wannan lokaci ne aka samu daula biyu ɗaya eh, tana da hedikwata a Kurtuba a ƙasar wato Spain Andalus sai kuma tana da hedikwata a ƙasar Iraki a cikin birnin Bagadaza wanda shi wannan Mansur din Shi ne wanda ya gina birnin Bagadada da can babu wani birni sunansa Bagadada an dai sa akwai ƙasar Iraki amma shi ya kirkiri birnin ya gina shi ya tsara shi shi sa har yanzu birnin Bagadada yake da tsari saboda ƙirƙirarsa aka yi aka tsara shi kamar yadda aka kirkiri birnin Abuja aka tsara ta yadda ake so shi ma haka aka kirkiri wannan birnin aka tsara shi to shi daga nan ne rauni ya samu wannan daula har ta kai ga kasuwar dauloli daban-daban har guda goma sha takwas kamar yadda wato ainihin malaman tarihi suka kawo ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman afwan akhi banu umayya su suka tare andalus wanda suka gwamnati gwamnatin qawaif wanda ta tashi tun daga shekara ta 92 har zuwa 857 wato daular ta kwashe shekara takwas da biyar ana mulki sai daulatu bani bawaihi wanda ita kuma ta fara daga shekara ta uku da da zuwa ta hudu da bakwai, tsawon shekara ɗari da goma sha uku. to waɗannan daulolin ragowar goma sha ko talatin duk zamu mu ba da tarihinsu insha Allah eh, eh, eh, a takaice don mu san irin wato nasarori da matsaloli da addinin musulunci ya samu dangane ga kafa daula da kuma irin nasarori da Daula suka kawo. to ita gwamnatin Banul Abbas bayan ta yi rauni ta fashe sai ta zama guntuwa guntuwa har ta kai ga wato ainihin ta sake reshe ta bulla a wani guri wanda gabaki ɗaya wannan daula kafin rushewar ta ƙarshe ta kwashe shekara 640 wanda ta yi shugabanni a jere a jere har guda 36 wanda ƙarshen ta bayan ta yi rauni hola ko ya shigo Magoliya suka zo suka rushe wannan daula wanda a rana guda sun kashe mutane sama da dubu saba'in a Bagadaza a ƙasar iraki wanda har ahmad mansur wani ɗan jarida da yake aiki a kamfanin aljazira ko gidan talabijin na aljazira ya rubuta littafi mai suna kissatu sukotu bagadad wanda ya bayar da tarihin shigar amurka ƙasar bagadaza ranar 20 ga watan maris 2003 ya kwatanta shi kuma da shigowar holako daga gwamnatin magoliya ta can wajen china irin farnar da suke su ma suka kashe mutum dubu saba'in a rana ɗaya sai ga amurka ita kuma a rahoton da jami'an ƙasar amurka ɗin ta bayar mai suna james hawking university ta ce a tun daga 20 ga watan maris 2003 zuwa watan goma 2006 wato wasu shekara uku kenan da 'yan watanni amurka ta kashe mutum 65,500 wato kusan su ne 2.5 na adadin mutanen iraki miliyan 23 wannan shine wato yaƙi mafi barna da aka yi a ƙasar iraki wanda bai kai ɗaya bisa goma na adadin mutanen da suka mutu a lokacin Saddam ba wanda ya kwashe shekara ashirin da hudu yana mulki to irin wannan a ƙarshe dai gwamnatin Abbasiya a lokacin da abubuwa sun faru masu tsawo dama in daula ta yi tsawo to ba za ta rasa matsaloli mai yawa ba ko ba za ta rasa nasarori mai yawa ba kuma wani zai daidai wani zai kuskure sai dai an tashi kowa a dora shi a sikelinsa daban amma ba a ɗaukan daula ko gwamnati gaba ɗaya a dora ta a sikeli ɗaya in aka yi haka ba za a yi wasu adalci ba dole za ka samu wasu masu gaskiya ne masu amana ne masu mutunci ne masu karamci ne kuma suna son a yi kuma a ɓangaren su sun yi wasu kuma masu son zalunci ne kuma sun yi zaluncin wasu kuma sun yi adalcin sun yi zaluncin amma zaluncin ya fi adalcin yawa wasu kuma sun yi zaluncin sun yi adalcin amma adalcin yafi yawa wasu kuma sun shigar da son zuciyarsu to akan aka tashi kowa sai ya ɗora shi a sikelinsa amma dai a dunkule wannan daula ta faɗaɗa ta yi wa musulunci aiki ta yada ilimi ta wa malamai gindi an yi rubuce-rubuce na ilimin muka daban-daban a tsawon shekarun da daular abbasiya ce sannan kuma an samu nasarori masu yawa kuma ta kai ga inda za ta kai wannan daula ta abbasiya ta riƙa ta yi albarka sannan ta yi faɗi cikin ayyukanta kuma shine akwai gina malamai da gina birane da gina manyan jami'o'i da faɗaɗa harkar noma da kasuwanci da kuma yaƙi wanda har ta kai lokacin ana iya kaiwa a yaki ƙasar Rome ta wani bangare kuma an shiga ƙasashen Turai sannan kuma sun jawo ƙabilu daban-daban daga sauran wato kabilu kamar Turkawa kamar Farisawa kamar Barbar kamar su Atrak da sauran kabilu daban-daban wanda suka shigo cikin gwamnatin suka yi ƙarfi sannan bangaren ilimi kuma an jawo malamai a jiki sannan an yi fassara-fassara na littafai. akwai tafai na indiya na tatsuniyoyin indiya irin su kalila da dimna wanda aka fassara shi zuwa larabci irin su alfu Layl wa laila duk tafai ne waɗanda ba asalin su ba na larabci bane aka fassara su da kuma irin su wato falsafa da mantiki duk aka aka faɗaɗa waɗannan ilimi sannan bangaren ilimin nahawu da ilimin sarf da ilimin balaga da ilimin mantiki da sauran ilimin muka duk an fadada su a wannan lokaci da ilimin tafsiri da ilimin hadisi sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wato kirkiran ilimin muka nan ma an ba malamai dama sun yi ta kirkire tafai da waƙoƙi na adab da kuma sauran harkoki da suka shafi jatta birane da inganta su da gyara su duk gwamnatin abbasiya ta yi wannan wannan ne ma yasa ake zargin gwamnatin abbasiya da cewa ta jawo waɗanda ba larabawa ba sun yi ƙarfi a cikin gwamnatin har ta kai suna iya juya khalifa ko su juya shugaba ko su tsara masa abin da zai yi kai har ma akwai shugabannin da irin waɗannan mutanen suka kashe su kuma sun yi ta auratayya tsakanin balarabe da wanda ba balarabiya ba wanda ya kawo takuɗewar jinsi har ya kawo larabci ya yi rauni a wasu gurare kuma wasu mutane daban daga cikin wasu ƙasashe suka shigo cikin gwamnati suka yi ƙarfi kamar wato mutanen farisa da turkawa da kuma sauran wato kabilu daban-daban wato wannan gwamnati dai ta zama ta yi haɗakan kabilu da yarurruka sabanin gwamnatin umawiya wanda kusan shugabanninta duka da waziranta da gwamnoninta kaf larabawa ne babu mutum ɗaya a cikin wato kalifofinsu wanda yake ba balarabe ba ko ba quraishi ba amma su waɗannan ga khalifofin sannan kuma ga shi mafi yawa waziransu da matansu da iyayensu wani sai kaga uwarsa ce ma take juya gwamnatin kuma ba balarabiya ya ce wani kuma sai ga wazirinsa ne yake iya sa sarki yayi ya sa sarki ya ki kama a ƙarshen gwamnatin da ta kai lokacin da karfin ta ya ƙare ta yi rauni ta suma ta kusa mutuwa sai ya zama lokacin gwamnoni ne ma suke juya shugaban ƙasa domin kowane gwamna yana iya yin abin da ya ga dama shugaban ƙasa ba zai iya taɓa shi ba kuma zai karɓi jizya ya rike a hannunsa shugaban ƙasa ba zai iya magana ba saboda sun riga sun raunata daular kuma aka dinga tura kyawawan mata cikin fada sarakuna suka dinga aura ko suna siya a matsayin bayi kuma waɗannan kyawawan mata suna ɗauke da wani wato dafi na maganganu da za su iya haddasa rigima tsakanin sarki da ƙaninsa ko sarki da wazirinsa wanda aka yi ta amfani da wannan ana rarraba kansu har ta kai mutum zai sa a sara wuyan ƙaninsa saboda yana fatan wai zai zama kalifa bayansa da irin abubuwa da suka faru waɗanda duk wanda ya karanta durusun min tarih zai ga waɗannan abubuwa marasa kyan ji da suka yi ta faruwa waɗanda kuma har ta kai akwai wanda mace ce ma ta dinga gudanar da daular ta kan ɗanta abinda take so shi za a yi wanda take so a bawa shi za a bawa wanda take so a hana shi za a hana sannan wasu kuma suka wa da 'ya'yan sarakuna tunanin jin daɗi da sakata da holewa har ta kai aka dinga kama tsuntsaye ana sa su a keji su ne wa sarakuna kuka aka dinga yin fulawoyi aka dinga yin kafir kafir da aka dinga sawa raunan su zinare aka dinga musu fakata fakata rauna sai ka ce kilomita ɗaya da sauran irin waɗannan da fankama tunda ba ilimi ba tsoron Allah sai aka koma riga to duk daga nan ne abubuwa suka yi rauni wanda wannan shine sababin faduwar wannan gwamnati ta Abbasiya عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى ƙarshe kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata cewa akwai wato masu tambayoyi akan wasu abubuwa za a rubuto akan wato kundin tarihi at yahoo.com kundin tarihi a yahoo.com duk mai neman ƙarin bayani sai ya rubuto ko tambaya ko karin bayani akan wani abu da aka faɗa ya wuce ko kuma ba a faɗa ba ko kuma wani abu da aka faɗa wani yake neman ƙarin bayani sannan ko ga masu neman website mun yi bayani cewa akwai website yanzu da yawa na musulunci Allah ya sa an same su da yawa masu shiga internet za su iya samun wasu littattafai da wasu bayanai kamar akwai islamhouse.com akwai islamtoday.net akwai islamway.com akwai islamcan.com akwai islamweb.com akwai islamonline.com akwai kuma irin su almishkat.com akwai sultan.net akwai site.net slash book slash english so duk mutum ya shiga waɗannan insha Allah zai samu littattafai da yawa da aka rubuta da turanci da wanda aka rubuta da larabci da wanda aka rubuta kuma da faransanci domin waɗannan yaren guda uku da su ake cin kasuwar ilimi a duniya haka wajibi ne musulmi ya kokari ya iya turanci ko ya iya larabci ko ya iya faransanci ko ya iya ukun gaba daya ko kuma ya iya biyu daga ciki amma dai wanda ya iya ukun zai fi cin moriyar abubuwa amma dai ko da ɗaya ka iya daga cikin ukun nan kai larabci mai kyau mai ƙarfi ko turanci mai kyau mai ƙarfi ko faransanci to duk saƙon da kake so ka samu a duniya an fassara shi zuwa yaren nan guda uku mu ma dan ba mu da ƙarfi ne yaren namu bai ci gaba sosai ba amma duk da haka dai yanzu muna ganin an fara buɗe website na Hausa sai dai kuma babu na musulunci da yawa za ka ci gaba za a yi da ɗauwar abubuwa ɗin matasan da suke karatun kwamfuta su fara tunanin ƙirƙirar website wanda za a dinga yaɗa irin kasassuka na addinin musulunci kamar da wani ya turo cewa ya kamata irin karatuttuka da ake a dinga zuba su a intanet to wannan yana buƙatar siyan wato shi abin nan filin sannan kuma da kula da shi da biyan harajin da ake bayarwa wanda in ma ka siya ɗin baka biyan haraji za a yi to wannan yana buƙatar kuɗi da yawa to duk a hankali insha Allah ɗin abubuwan za su fito fatan mu shine Allah ɗaukaka musulunci da kuma taimaka masu taimaka addinin musulunci da komai da dukiyarsu da lokutan su da rayukansu a nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗaukar mana shiri sha'aban ibrahim sharaɗa ni mai gabatar da shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa za a ci gaba da rubuto mana tambayoyi da karin bayani a kundin tarihi a yahoo.com ko kuma a yi wa message akan Uh, Tukarin ƙarin bayani za a rubuto a nan insha Allah kuma za mu gani za mu kuma karanta insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت في كل بياني أترى همومات وما يدرون بالأفغان أترى همومات وما يدرون بالأفغان